Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Sabaot, pline cerul și pământul de mărirea ta, o satna în înaltul cerului, bine este cuvânta cel care vine, în numele Lui, Osana în înaltul cerului.